Low cost et à presio apaleko politika daramala Jean-René Etxegaraik lasaitasun publikoaren mailan salatzen du Henri Etxeto Bayonako autetxi sozialistak. C'est un coup de com, il est là pour faire parler de lui, pour donner l'illusion finalement que euh, la municipalité euh, s'occupe enfin de tranquillité publique, qui est un vrai problème à Bayonne. Henri Etxetok dio ere prebentzioaren mailako politika baztertu duela osapezak, bere kargua hartu duenetik 2000 eta amalauean, haren ustez, lasaitasun publikoa trabatzen duten arazoak oroko ragoak dira. On stigmatize une population, qui <laughs> loin d'être la seule en, en cause, ce qui est quand même particulièrement malsain et pas très républicain, C'est pas notre approche et on est assez euh, déçu euh, de cette façon de faire et on appelle à, un retrait en effet. Et c'est Errepresioaren ordez, CLSPD edo delinkuentziaren prebentzioa eta zainketa sarturatzen den lekuko kontseilua ez da aski erabilia oposizioko autetxi sozialistaren iduriko. C'est au sein de cette instance qu'on doit partager euh, les analyses et également derrière les réponses qui peuvent être amenées. Eriko poliziaren kopuruaren emendatzeko ados da Angie Etxeto atik terrenuan gehiago hartzeko lanean kameren egibelian baino.